Книжевност у етеру. Доброго дня, шановні слухачі. На хвилях Радіо Срієм програма в ефірі Література. А гості нашої сьогоднішньої програми секретар Української громади Республіки Хорватія пані Марія Семенюк Сімеунович та автор книги «25 років культурно-просвітнього товариства Карпати Липовляни Іван Семенюк. Пані Марія, будь ласка, коротко повідомте нас про видавництво в українській громаді. Які книги були надруковані у цьому році, що у планах на майбутнє? Як у громаді проходить робота над збереженням своєї культури, мови? І яке значення цінність книги, яку видало Липовлянське українське товариство? Uz očuvanje культури. i običa svojih predaka. E, jedan od osnovnih ciljeva ukrajinske zajednice u Republici Hrvatskoj je i očuvanje jezika. E, mi na nekoliko načina nastojimo čuvati e, svoj materinski jezik i to prvenstveno unutar obitelji u svakodnevnoj komunikaciji, zatim kroz rad naših kulturno-prosvjetnih udruga, e, zatim Uh, kroz um, posjetu Grko-katoličke crkve, kroz naš vjerski i duhovni život uh, gdje imamo prigodu na misama i u propovjedima slušati um, propovjedanja na ukrajinskom jeziku. Tu su zatim uh, obrazovne institucije, škole u kojima djeca imaju mogućnost po modelu C izučavati jezik i kulturu 5 sati tjedno tko nema mogućnost upisati se u osnovnu školu, tu su i ljetne škole za djecu, a evo i novi vid je i e, organiziranje raznih seminara za starije. E, ono što je sada najpraktičnije za očuvanje našeg jezika, a to je informativna i izdavačka djelatnost kojima se bavi Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske. E, u Hrvatskoj postoje nekoliko udruga koje se bave među ostalom i izdavaštvom jer nemamo specijaliziranih izdavačkih kuća koje će se baviti izdavanje knjiga na ukrajinskom jeziku. Pa evo tu su Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Hrvatsko-Ukrajinsko društvo u Zagrebu, e, donedavno je to bio, e, odnosno unatrag 40 godina Savez Rusina i Ukrajinaca koji se bavio e, izdavaštvom i vezano za teme e, Ukrajinaca i Rusina na ovim područjima. E, Ukrajinska zajednica je e, u ovoj godini e, izdala jednu knjigu. To je knjiga Ведатні українці, українські пісні з репертуарної скарбниці кращих голосів України. u prijevodu znači znameniti Ukrajinci, ukrajinske pjesme iz repertoarne riznice najboljih glasova Ukrajine, autorice Olge Kaminske, e, koja je ujedno i predsjednica Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Dnjipro iz Rijeke. E, knjiga izdana u maloj nakladi samo 50 primjeraka, ali je ovo jedno unikatno dvojezično izdanje i predstavlja zbirku obimnih biografskih podataka brojnih nacionalno poznatih glazbenih divova Ukrajine iz različitih glazbenih žanrova. E, drugu knjigu e, koja je ove godine izdana, a ne u izdavaštvu Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske, nego od udruge članice, a to je knjiga e, koje je izdalo e, Ukrajinsko kulturno prosvjedno društvo Kobzar Zagreb. E, zove se Kozački ratovi za nezavisnost mladog autora magistra novinarstva Sergeja Burde koji opisuje osnovni tijek kozačkih zbivanja na prostoru Rusiji, odnosno Ukrajine između 14. i 18. stoljeća kada se formira zaporoški pokret koji je prateća svih kozačkih pokreta u Ruskom imperiju. Ovaj povijesni oslobodilački pokret za Ukrajince je bio važan jer je potvrdio vezu sa staroukrajinskom državom Kijevskom Rusiji te posredno e, pružio uporište da se e, novim narodnim preporodom 1917. stvori Ukrajinska narodna republika i evo zanimljivo je da upravo ove godine Ukrajinski narod obilježava stotu obljetnicu te Ukrajinske narodne republike. I još jedna knjiga, evo o kojoj u biti i danas tema, e, koja je izišla e, iz mm, tiska e, u izdavaštvu jedne udruge članice Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske, a to je udruga Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca Karpati Lipovljani i ona nosi naziv 25 godina rada Kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca Karpati Lipovljani autora Ivana Semenjuka. E, tijekom postojanja e, koje seže još u prvu polovicu prošlog stoljeća, hrvatski su Ukrajinci u Lipovljanima imali značajnu zajednicu koja je s vremenom doživljavala različite forme svog izražaja, a evo i u posljednjoj četvrti stoljeća prošlog on prezentirano je kroz društvo Karpati. E, tekst knjige prezentira, e, društvo prikazom širokom, širokog raspona djelatnosti što je izraženo u 18 e, kratkih poglavlja. Autor je kroz ta poglavlja uspio predočiti različite aspekte djelatnosti, ne samo u tradicionalnim poglavljima o doseljavanju, o značaju crkve, već od drugih tema koje prikazuju bogatu i dinamičnu aktivnost ne samo kulturno-prosvjetnog društva Karpati i tog ukrajinskog stanovništva e, u Lipovljanu, nego i šire, kao dio jednog etničkog mozaika Republike Hrvatske, a koje zapravo, zapravo predstavlja i odraz te humanističke politike naše vlade glede nacionalnih manjina. E, knjiga, kako sam rekla, sastoji se od 18 poglavlja kraćih. Evo, neki od tih poglavlja govore, na primjer, o doseljavanju Krinace u Lipovljane eh, i o njihovoj staroj postojbini. Zatim o stradanju krinaca u logoru Jasenovac 1944. Eh, godine. Zatim se u jednom poglavlju govori o osnivanju grkokatoličke župe u Lipovljanima, osobito o dvoma svećenicima Romanu Mizu i Jaroslavu Leščešenu, koji su evo na, na više načina ostavili trag na žitelje Lipovljanaca, odnosno i grkokatoličke vjernike tog kraja. E, zatim e, poglavlja e, govore, neka od poglavlja govore o osnivanju e, kulturno-prosvjetnog društva Karpati, o radu e, tih članica i članova e, koji su puno ljubavi i vremena utkali u, ovo društvo e, sudjelujući na brojnim kulturnim događanjima u zemlji i inozemstvu zatim govori se o E, sudjelovanju Ukrajinaca u domovinskom ratu, pa knjizi to daje i e, historiografsku vrijednost. Govori se o raznim manifestacijama na području Lipovljana pa e, o tome kako se organiziraju lipovljanski susreti i nekadašnji fest na da je to jednostavno sredina multinacionalna u kojoj ima danas evo preko 17 različitih nacionalnih manjina živi u tom kraju i o njihovoj sinergiji i zajedništvu. Govori se u jednom od e, poglavlja o izučavanju ukrajinskog jezika u osnovnoj školi Osipa Kozarca u Lipovljanima e, zatim o važnosti pojedinih datuma koje i danas Ukrajinci u dijaspori, odnosno pa tako i u Lipovljanima, obilježavaju u svojim organizacijama kao što je na primjer Holodomor kada je oko 10 milijuna Ukrajinaca umrlo od e, gladi i izgladnjivanja. E, zatim e, govori o slavljenju određenih ukrajinskih znamenitih osoba iz kulturnog života kao što recimo Tara Ševčenko o kojima su i ove godine mm, otvorili spomenik. U knjizi su i bogato prikazane E, slike dakle ilustrirano je crno-bijelim fotografijama e, i zatim i u boji e, popraćeno dakle sve ono što se piše. Knjiga ima posebnu vrijednost po mom mišljenju zato što je autor veći dio onoga što opisuje i sam proživio jer e, autor Ivan Semenjuk je e, poznat kao jedan od priznatih predstavnika ukrajinske zajednice, predsjednik je društva e, Karpati u Lipovljanima, bio je jedan mandat predsjednik Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske. E, živio jedno vrijeme u Zagrebu gdje je radio kao diplomirani inženjer prometa i e, uz svoje profesionalne aktivnosti ipak je e, puno vremena posvetio e, radu i tamošnje udruge u Zagrebu i naravno kad se u mirovini vratio u Lipovljane puno je vremena opet posvetio e, radu svog društva. Dakle, u svakom slučaju ova knjiga je vrlo zanimljiva i izuzetno mi je drago evo što će mnogi čitatelji moći vidjeti E, trud i zalaganje e, žitelja određenog doba, određenog perioda koji žive već e, više od sto godina izvan granica matične države, a koji su vrijedno uspjeli sačuvati onaj nacionalni i ajmo reći i duhovni i kulturni identitet. Е, пане Івану, будь ласка, розкажіть нам, як прийшла ідея до написання книги? Па ми всі здогадали, що цього року маємо 25 річницю нашого товариства і хотіли написати про те, бо багато ми того перейшли, виділи і відбули у своїх 25 років кіле лишити то, да ще лише записано, бо як ще не запише, завтра ніхто не буде знову і не, і не буде споминав. Ево я собі взяв задаток такий, щоб to зробив. Моїм доста тих писаних матеріалів, що я в минулим часу е, йшов з тим нашим товариством і дивився, де вони виступали, і писав про то. І тепер що то разом зібрав і написав ту одну книжку, на котрій пише все про роботу нашого товариства у минулих 25 років. Ту найбільше є спроводження української культури на просторах у Республіці Хорватії. Також е, презентація українських танців, української пісні, українських е, справів, їдзення, котрі ми презентували на більше місців, а найбільше на леполянських зустрічів, де кожного року виступаємо, і маємо свій штан, де виложуємо українські страви. Другі, котрі приходять на ті зустрічі, дуже файно виражують про те, що ми зробимо. I tak v e, tej spravi evo, me написали книжку про то, а й також і другі е, всі виступи і все комплет, да так скажу, що ми робили у тім товаристві минулих 25 років. Будь признавання Голодомора, признавання Тараса Шевченка е, і все друге інше, що у сто йде, що ево, ми як українці у всій державі пропонуємо і хочемо приказувати. <clears throat> Як довго ви писали книгу? Який період? Я, до речі, е, читала вашу, ви е, вводите і вашу веб-сторінку на цьому і маєте дуже хороший стиль. То шкода, що ви тільки тепер почали писати книги. Треба було і раніше написати. Дуже гарний книгу не читала, з задоволенням її перечитаю. Так як е, скільки довго часу ви її так збирались, писали? А ми ще здогадали десь. Ми в Леповлянах, українці в Леповлянах кожного року у другій місяці е, маємо так, як то ми кажемо, український бал. Зустріч українців і других, де отримуємо українську овай, е, пісню, український е, танець і українські е, спеціалітети презентуємо українське їдзення. І то на тих леполянських, як ми то кажемо, в неукраїнському балу презентуємо. І цього року ту була така розмова про те, що ми то робимо, як би то ми могли зробити. Ну і я туди казав, айде люди йдемо зробити. Йдемо виставити пам'ятник Тарасу Шевченку. 25 е, річниця, то також якесь велике. Е, знамення да приказимо 25 років нашого товариства, що ми дещо зробили. Про Україну і українці, і напишімо книжку про нашу роботу до дотеперішню, що ми робимо. Нормально я мав деякі записи вже Перше веб-сторінки, то сам скористав, але і друге, що зробив, що треба до того, то пов'язав. Так що приказав багато тих речей, що йде до роботи нашого товариства. Приказав посібно е, наші виступи у Хорватії, наші виступи у Європі, наші виступи посібно в Україні, де ми виходили а також е, і ті другі речі, скажімо, як е, отримування е, дні Тараса Шевченка, як ще споменути голодомору, як написати дещо про е, про українські ой, справи у нашій місті. І прийшло так, що маємо 18 е, тих е, посібних, На як у книжку подивитися, можете вийти 18 тих поглавлів, як би то казати, де ще описує дещо про леповлянські українці, котрі книжки ми видали про життя українців у Леповлянах. Як ми отримуємо прeko телебачення і і радіоемісії наші ovaj, звичаї українців, вони то цікавить їх, вони туди шукають, і ми то дуже е, приказуємо і желаємо їм, щоб то приказали і казали людям, як живуть українці у полянах. Це радіо вуковарсько сіремської жупані. Значить, вас будуть чути Вуковар і область, Вуковарська область. Можете трошки нам більше розказати, бо не знаю, чи попадеться їм у руки книга ваша, е, як е, заселялися тут, тому що перша сторінка книги як е, заселялися українці тут у Липовляни, трошки історії. Pa книга зачинає, як то казати, увод в ту книжку є доселення українців Липовляни. Споминаємо 1894 рік, як перший рік, коли у Липовлянських, книж... Липовлянських книжках евідентираний перший українець доселеник у, ті, у то місце. І тоді далі наставно ну, найбільше то були лемки з Лемківщини, потім з Галичини приходили українці. І так е, то було перше, що ми написали у тій книжці про те, як приходили українці на ці простори. А туди е, далі писали про те, все, як церква мала велику влогу тим всім, бо всі ті доселенці українці не знали горватську мову, збиралися навколо церкви і разом з церквою Селом отримували свою мову, і свою пісню, і свої звичаї. І так ще ео, то було перше, на на, на котрих основах стало наше культурно-просвітне товариство у Липовлянах. Чи маєте ви зараз таке проблематичне питання для всіх товариств в українській громаді, дитячу групу і хто з ними займається тут у вас у товаристві? бачу багато багато знімків. У вас е, раніше е, дуже був хороший фолклор. То один із кращих фолклорів був е, то у Липовлянами. Звісно, міняється ситуація. Як зараз у вас стоїть це питання? Па мусимо казати одну правду, кому що то сподобало чи ні, колись липовлянці мали найліпші гулячі у, у, у липовлянських то jest ukrajinskich tańcів у Хорватії. Між тим не думало ще до, доста про те, щоб е, діти молоді брати до того, і ті старші відростали і розійшлися. І так, що ми мали один час, так е, як то кажуть, горвати чорна рупа, де не було гулячів у Леповлянах. Ну, ми то перекрили з е, співаками, де ми минулих з 10 років мали добру співучу групу, котра добре співала українські пісні. Але минулого року його знову почали робити на тим і маємо його з 20 дітей нових, котрі дуже добре почали гуляти і котрим робить наш один член нашого товариства, котрий їх веде, і починають знову гуляти українські танці. Дуже добре на е, тим, чим вони беруть. Участь і думаю, що буде дещо від них. Завтра позавтра буде то є моцне е, друштво, котре котре буде презентувати український танець. Але у вас дуже хороший хоровий колектив. От і віддавна, і до сьогодні він е, я рахую, що він один із кращих в українській громаді. Колись то був Вуковар. От а а зараз я рахую, що у вас у Липовляна хоровий, який дійсно е, співає гарно, співає е, під професійною такою нотою. Де ви, крім Хорватії, виступали? Чи були ви з цим колективом в Україні? О, єсмо, були смо, були смо і багато виступали в тих державах, де нас шукали, найбільше то Сербія, Босна і Герцеговина, Словенія. Скажімо, в Словенії ми багато виступів мали, були, е, проводили е, день українських вишиванок у Любляні, там перед споменником. Франце Першерена співали українські пісні, дуже добре приймені були. Співали у Маджарській, співали також у Польщі більше разів, а були також і в Україні. Е, виступали в Україні, скажу саме одно, кажімо, Мукачеві. Ми виступали на маніфестації Червоне вино, де нас дуже добре приймали і чудували, що українці там з тієї держави, що jak me zatremale tak ukrajinsku kulturu v teh dolgih časah i še vse znajmo taki fajni ukrajinski pišni špivati. Сьогодні, окрім презентації вашої книги, була також велика подія. Це відкриття е, е, е, бюсту, так бюсту Тараса Григоровича Шевченка. Будь ласка, хто зробив тут? Уже говорили, що то із липи, як пов'язано, липовляни із дерева липи це було зроблено. Скільки довго так само робився цей пам'ятник? Скільки часу на нього треба було? Як ви домовлялися? тому що знаю, е, був відкритий у Загребі, то була ціла епопея. А ви так тихенько і таку велику подію зробили. Дійсно, що казали, що сьогодні, як наголосив і Пащенко, було є і в Бразилії, і в Німеччині, і в Липовлянах. Це це дійсно це записали дійсно ваше товариство за всю історію українців. І так тихо, без пафосу, без крику і зробили. Я можу казати, що минулого року, під край минулого року, посол України у Загребі покликав нас пару головів товариства, да ще домовимо, що е, другого року будемо робити. І я прийшов на той зустріч е, з таким ідеєм, да ми будемо робити пам'ятник Тарасу Шевченку Липовлянах. Ну, ми тим тодішній посоль казав, що є вже в Хорватській такий пам'ятник, що не треба другого робити. я не мав що на тобі більше казати. І що зробимо тепер? Я не хотів більше тим, що було, було якісь ідеї, що друге будемо робити, що, який би пам'ятник робити. Не, ми в Леполянах ще домовили. što budem robete pametnik taras su Ševčenku i me to počem zrobete. Ja ne htiju tam suprotavete će, me idem za svojom idejom i na ti zustrići ničo ne zrobele, ali sami začele robotu І ево Богу дякувати, ми то закінчили, пам'ятник зробили, поставили. В'ячеслав Кривіцький це називає, і він зробив той пам'ятник від дерева Лепи. Ну, так випало, що дерево Лепа символ міста Леповляни. І він від Лепи зробив Тараса Шевченка в Леповлянах, так що то пов'язано. Але ми з е, тим головом міста Леповляни маємо дуже добрі відносини, так що маємо підтримку дуже велику, і ви нам допомогли в тим. Ну, да ще верну на то, як ще прийшло до зміни посольства, ми е, знова почали з ними розправу по тій справі, по, по, по нашу ідею поставити пам'ятник Тарасу Шевченку. Вони нас підтримали і дали нам Е, фінансову підпору, так що ми то успіли зробити і поставили. І дуже ми вдячні їм, і леповлянам, і всім другим, котрі нам допомогли в тім, щоб ми закінчили ту справу. Так що віднині маємо ево поставлений пам'ятник Тарасу Шевченку і видали книжку 25 літ роботи нашого культурно-просвітового товариства і відтримали культурну маніфестацію вечір культурного е, е, української пісні і танцю у Леповлянах. І ще одне питання на край. Е, як кажуть, все має мати голову. То голова ви цього товариства, то від вас ішла і та ідея, і ваша та любов до українства. Розкажіть нашим слухачам, будь ласка, трохи про себе. Ви дуже гарно володієте українською мовою. Хто вас навчив? Де ви вчилися? Чи батьки, чи бабуся? Як ви тут опинилися в Липовлянах? Ваша родина? Pa ja, veri su ukrajinci familiji, ukrajinski familiji, tato i mama ukrajinci, kotri ih tato i, i mama doselale iz Ukrajine u Bosnju, bo to tak bilo, žele u Kamenice u Bosni, але як минула Друга світова війна, там не могли вестати, переселили в Липовляне i tak me tu, evo ja, jak deseta detena u ti familiji prišao z neme razom tu, no, ja će tu žavrodev. One prišle 49, 7. roku, ja će 48. rodev tu Lepovljanah, і як їм вже українські фамілії, я казав, що там церква українська була так, котра отримувала українці українську мову. Разом з батьком і з мамом йшов до церкви і вчив українську мову. І так се затримало в тим. Ну, один час я пережив у Загребі, 35 років я жив там, за роботом пішов. Е, не міг тільки зустріти з українською мовою, бо там не було такої вигоди. Але як їм дійшов до того, що пішов у пенсію, вернувся в Леповляни і наставив знову далі українську мову вогорити разом зі своєю жінкою, яка також українка, звуковару. І ево, наші діти знають де, що навчили, але вже тепер пішли своєю дорогою далі. А ми тут живемо і проводимо ево, того наше товариство, кілько можемо. Добре, дякую вам дуже гарно. Надіємося, де ви приїдете до нас у Вуковар і презентуєте. Чи багатий тираж книги? Скільки вийшло тираж? Триста книжок ми Триста, А то замало. Да. А чи плануєте ще? А буде видіти, то ось розподіли, буде виділи. Далі, як буде якоїсь інтереса і друге, то зробимо. Я думаю, що може дещо, як буде овай, інтереса і далі перевести то на українську мову. Шановні слухачі, ми закінчуємо нашу програму Література в ефірі. Сьогодні у нашому ефірі були Марія Семенюк Сімеунович, секретар Української громади РХ, та Іван Семенюк, голова Українського культурно-просвітнього товариства із Липовляна. Щиро дякуємо їм на цікавій розмові. Бажаємо натхнення та успіхів у збереженні своєї культури, мови, ідентитету.